بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Dies ist eine Offenbarung vom Al-Abama, dem Barmherzigen. Ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind, als ein arabischer Koran für Leute, die Bescheid wissen, als Frohboten und als Warner. Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, so dass sie nicht hören.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 Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. So richtet euch zu ihm hin und bittet ihn um Vergebung. Und wehe den Götzendienern, die die Abgabe nicht entrichten, und sie, die sie das Jenseits verleugnen. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ساق Wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat, und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr fest gegründete Berge gemacht, die über ihr aufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in vier Tagen festgelegt gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, Kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. So führte er sie als sieben Himmel in zwei Tagen aus und gab jedem Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden.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 Dient nur Allah allein. Sie sagten, wenn unser Herr gewollt hätte, hätte er Engel herabgesandt. So verleugnen wir das, womit ihr gesandt worden seid. Was nun die Art angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde ohne Recht und sagten, wer hat eine stärkere Kraft als wir?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 Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich schändlicher, und es wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Was aber die Thamud angeht, so wollten wir sie recht leiten. Sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. Da ergriff sie der Donnerschlag der schmählichen Strafe für das, was sie erworben hatten. Und wir erretteten diejenigen, die glaubten und gottesfürchtig waren. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Und denke an den Tag, da Allahs Feinde zum Höllenfeuer versammelt und in Reihen gebracht werden. Wenn sie dann dort angekommen sind, legen ihr Gehör, ihre Augen und ihre Häute gegen sie Zeugnis ab über das, was sie zu tun pflegten. Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين Und ihr pflegtet euch nicht so zu verstecken, dass euer Gehör, eure Augen und eure Häute nicht Zeugnis gegen euch ablegten. Aber ihr meintet, dass Allah nicht viel wisse von dem, was ihr tut. Und diese eure Meinung, die ihr von eurem Herrn hattet, hat euch ins Verderben gestürzt, so dass ihr jetzt zu den Verlierern gehört. Auch wenn sie standhaft sind, so ist doch das Höllenfeuer ein Aufenthaltsort für sie. Und wenn sie um Erweisung von Gnade bitten, so werden sie doch nicht zu den Begnadigten gehören. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Und wir hatten ihnen Gesellen verschafft, die ihnen dann ausschmückten, was vor ihnen und was hinter ihnen lag. Und unvermeidlich fällig wurde das Wort gegen sie, unter anderen Gemeinschaften von den Djinn und den Menschen die vor ihnen dahingegangen waren. Gewiss, sie waren ja Verlierer. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, hört nicht auf diesen Koran und führt dazwischen unbedachte Reden, auf dass ihr siegen möget. Ganz gewiss werden wir diejenigen, die ungläubig sind, eine strenge Strafe kosten lassen. Und ganz gewiss werden wir ihnen das Schlechteste von dem vergelten, was sie zu tun pflegten. Das ist der Lohn der Feinde Allahs, das Höllenfeuer, in dem sie die ewige Wohnstätte haben, als Vergeltung dafür, dass sie unsere Zeichen zu verleugnen pflegten.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 Fürchtet euch nicht, Seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren. Und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden einem Barmherzigen. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt, Gewiss doch, ich gehöre zu den Allah Ergebenen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wehre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Satan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist ja der Allhörende und Allwissende. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون Und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm allein dient. Wenn sie sich jedoch hochmütig weigern, dann lasse sie, diejenigen, die bei deinem Herrn sind, preisen ihn doch bei Nacht und Tag, ohne Überdruss zu empfinden. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Zu seinen Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig siehst. Wenn wir aber Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt.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 Ist denn einer, der ins Höllenfeuer geworfen wird, besser oder jemand, der am Tag der Auferstehung in Sicherheit kommt? Tut, was ihr wollt, denn was ihr tut, sieht er wohl. Gewiss, diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist, werden der Vernichtung anheimfallen.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 Dein Herr ist wahrlich voll der Vergebung und verhängt auch schmerzhafte Strafe. Hätten wir ihn zu einem fremdsprachigen Koran gemacht, hätten sie sicherlich gesagt, wären doch seine Zeichen ausführlich dargelegt worden. Wie ein fremdsprachiger Koran und ein Araber? Sag, er ist für diejenigen, die glauben, eine Rechtleitung und eine Heilung. Und diejenigen, die nicht glauben, haben Schwerhörigkeit in ihren Ohren. Und er ist für sie wie Blindheit. Diese sind als würde ihnen von einem fernen Ort aus zugerufen. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد Und wir gaben bereits Moses die Schrift. Doch wurde man darüber uneinig. Und wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gegeben hätte, so wäre zwischen ihnen wahrlich entschieden worden. und sie sind darüber fürwahr in starkem Zweifel. Wer rechtschaffen handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil. Und wer Böses tut, der tut es zu seinem eigenen Nachteil. Und dein Herr ist keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص Ihm ist das Wissen um die Stunde vorbehalten. Keine Früchte kommen aus ihren Hüllen hervor, und kein weibliches Wesen wird schwanger und kommt nieder, außer mit seinem Wissen. Und am Tag, da er ihnen zurufen wird, wo sind denn meine Teilhaber? Werden sie sagen, wir geben dir zur Antwort, es gibt unter uns keinen Zeugen hierfür.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 Doch wenn ihm Schlechtes widerfährt, dann ist er sehr verzweifelt und verliert alle Hoffnung. Und wenn wir ihnen Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das steht mir zu, und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Aber wir werden denjenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben. und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد Und wenn wir dem Menschen Gunst erweisen, wendet er sich ab und entfernt sich beiseite. Wenn ihm aber Schlechtes widerfährt, dann verfällt er in ausgedehntes Bittgebet. Sag, was meint ihr, wenn er doch von Allah stammt und ihr ihn hierauf verleugnet? Wer ist weiter abgeehrt als jemand, der sich in tiefem Widerstreit befindet? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط Wir werden ihnen unsere Zeichen am Gesichtskreis und in ihnen selbst zeigen, bis es ihnen klar wird, dass es die Wahrheit ist. Genügt es denn nicht, dass dein Herr über alles Zeuge ist? Sicherlich, sie sind im Zweifel über die Begegnung mit ihrem Herrn. Sicherlich, er umfasst doch alles.